Chunka kimsayoh kah capítulo. Bernabéuan Saulo willakoh lluqsis KOMANTA Antioquiapi mi kachkarja Diosmanta y kuna Paikunam karja Bernabé, Simón Negro, Serinimanta kah Lucio, minain hinaspa Saulo. Manainja karja Galilea laupi caspa Herodeswan Guarma kaspa kuska o Huk ayunaspanko señorta adorachkaptinkom, chuya espiritu nerja. Bernabeitawan sauluta rakipuaychik. Paikunataja hayarjani, taruranan kupagni nispa. Ayunaruspankom Dios tamanyakurjako. Inaspa makinkuta paikunapa y manchuraikuspanko aviadorhako CHIPRE laupi apostolkunapa MANTA Chuya mi se an Saulo Chay seleusiaman. Chaymantañataqmi bukiperirjako Chipre islaman. Chay islapa patan salamina manta dios charuspankum, kunapa MANTA willakorjako judiokunapa huñunakunanku PAIKUNAWAN juan Juanpas rerja PANAMPAG enteron islata por chay jaco pafos llaktaman. Chaypim bar Jesús su tío judío kunamanta kaj brujuta. Paimi yuyakuspan nerja. Dios manta willakojmi mikani, nispa. Chebrujo yanapach, allin yachayniyoh prefecto Sergio Pablota. Chay prefectum, Dios papalabranta uyarita munaspan jayachimorja vernaveitaban saulota. Ichaja elimasuan sutichasja chay brujom, Paikunapa trampi karja prefecto Sergio ama ininampa. Asuanja Pabloan sutichasjanko Saulum, chuya espiritupa juntasjan chay brujuta jawarayaruspan nerja. imana llullaypa hinaspa tukuimana allinta ruraspa con kaqkunapa su pai pa churing runa. Imanasqataq mana samaspa señorpa chiqapñanninkunapi kunata pantachichkanki, kunanmi señor castigasunki. Ñawsayaruspaykim, unay punchawkuna intipa kanchayninpas manarikuqkanki, nispa. Chayllapunim tutaya husnipi hina rikurirurja. Mana rikukuyta atispanmi, tampikachaspan maskarja pipas makinmanta pusarikunanpaq. Kaykunata prefecto rikuspanmi, señor manta Pablo Pablopa yachachisqanta uyarispan, admirakuywan iñikorja. Pabloan Bernabé PESIDIA lao Antioquía llaqtapi willakusqankumanta. Pablo KUNAPIWAN pafusmanta bukipi LLOXERJAKO Panfilia laupi Juan JUAN Juanñataqmi paykunamanta rakikuruspan JERUSALÉN kotikorqa. Pablo Pabloan Bernabé, perjimanta ERJAKO PESIDIA laupi Antioquía yachtaman. Chaypim kunapa judiokunapa huñunakunan wasiman yaykuspanku tiyaykurqaku. Diospa leynintawan Diosmanta willakujkunapa qillqasqanta leyruspankum, chay tawan kamachikuqkuna, Pablotawan Bernadeta nichirqaku. Wawqiykuna, imallapas willarikunaykichinpaq kaptinqa, ya waichik, nispa. mi Pablo sayarispan makinwan upayanankupah sinyaschaspan nerja. Israel ninkuna, chaynataq Dios paikichik manchakuqkuna, uyarichik. Israel runakunapa Dios ninchikmi, ñawpaq abuelunchikunata aklarqa. Hinaspanmi achka miracherga, miracherqa, runapa llaqtan Egipto naciónpi yachaptinkoraq. Chay llaqtapi ñakarisqankumantam, ateyninwan hurqumurqa. Tawachunka watapunitaqmi, mana kasukuchkaptin copas chunniqpipaykunata Dios yanaparqa. Kanan allpapi qanchis kunata chinkachispam, chay allpata ñawpaq abolonchikunaman jorqa. Yajatawa pachak pichqa chunkan watapunim, kunawan huiskunawan gobernacherqa Diosmanta willakoq Samuelpa timpunkama. Abolonchikuna rey mañakuptinkum, Dios jorqa Saulta paykunata tawachunka wata gobernanampaq. Payqa Benjamín pakastan mi karqa. Paita AGLIARJA DAVID taña, abulon CHIKUNAPA REININ KANAMPA PAIMANTAM Dios nerja. Rexinim PA churin Davidta. Payqa agradoypaqmi. Paymi ruranqa tukuy ima ñuqapa munasqayta. Nispa. Kikin Davidpa mantam nasimorja, Jesús paitam Dios taita cachamorja Israel payapayan kunata salvanampaj, ñawpaj abuelon chikunaman hina. Manara Jesús yachachiyta mi Juan willakorja. Israel pallapa miraininkuna, uchaykichikmanta wanakuspa bautizakuychik, nispa. Wanyukunampag hichpalyanya kachkaptinmi minerja. Manam ñuqaqa kani piensas piensasqaykichikchu. Azuanja Yugamanta jipata mamunga UKHATUN KAMACHIKO Paipataja USUTALIAN TAPAS manam paskanay Pajinachukani, kani nispa abrahampa MIRAININ MASILLAIKUNA INASPAT DIOS TAKUYASPA manchakukuna. Kaya allin willakuykunatam dios salva kunanchikpa LIAPA yachaqkunam KUNAPIWAN Jesús jesuspim manaya MANAYACHASTING sentenciaror jaco Chaynapim Dios manta willakuqkunapan isqankunata cumplirqaku. Sapasumana punchawpi pankupas, manam jacucho, Wañonanpaq hina mana tuko tarichkaspankupas, Pilatuta ta Jesusta Cruz tuko tukuy man hina y cruzmanta dios Dios mi causa rechimorja. Chaymi achka punchaw rikurerqa Galileamanta Jerusalenman, ñawpaqrijmasinkunaman. Paykunam Jesusmanta willakunku Israelpa kunaman. Chaynapim kunaman ñuqaykupas qamkunaman willachkaykiko, Diospa ñawpaq abuelonchikunaman allin yachinanpaq prometesqanmanta. Ñuqanchik paykunapa miraynin kaptinchikmi, prometiwasqanchikman hina, Dios kawsarirachimon Jesusta, iskaykaq salmopi kayna nisqanpi hinapas churaymi qamqakapuwanki. Kunan punchawmantapunimriki, ñuqaqa kani taytallayki. pa cuerpon mana ismurunanpaq kawsarimunanmantam, Dios kaynata Hamkunaman Qamkunamanmi kichik Davidman prometikusqay ancha allinkunata, nispa. Huk salmopipas salmupipas nichkanmi kaynata. Sapaqchasqaykipa cuerpuntaqa, manataqmi ismurachinkichu, nispa. Chihaptam Davidqa, Dios pamunasqanman hina wiñaymasinkunata yanaparqa. Abuelunkuna hina wañuruptinñataqmi cuerpon ismurorqa. Diospa kawsarechisqan Jesuspa cuerponmi ichaqa mana ismorhachu. kuna. ismurqachu. Yachaychikya wawqiykuna. Jesucristuman iñiptillanchikmi Dios Diospam pachan. Jesucristuman llapallan iñiqkunatam manaña uchayuqpaq Dios chaskin Moisés palliu kamachikuyninkunata mana completa kuy chikia, Dios manta kunapa panisran ama Dios manta Paykunam admira Uyarichik Diospa nisqanmanta tiempo admira kaychik. Tiempoykichikpim admirakuypaqta subte kichikpas mana kreenatam chainata Chaynata mi. PABLO kunapiwan riqmasinkunapiywan lluqsirqaku. Chaymi ruiga korjako. Huknin samana punchautawan, yapamanta manta willaikuaiko, nispa. Chay huñunakuyninku mi achka judío runakunapiwan Dios adora runakuna mi Pablotawan Bernabéita paikuna Dios pa' Diospa manta ama karunchakunankupaq. Huknin samana PUNCHAUPIM, Oñonakorjako llaqtapi ajalliw runakuna, pa palabranta uyarinankupa. Achka achka runata Pablo Pablo envidiakuspanku contra yachachisqanpa contrampiña Chaimi pablo an Bernabé mana dios Dios papalabranta jaham hamkunamanmi puntata uyanaiku karja. Ichaqa mana chasquita monaptikichikmi, causa y tapas mana piensa hayna piensaptikichikqa, mana judío runakunamanñam willakamsaqku. Señor kaynatam kamachiwarqaku. Achkiyta hinaraqmi churaruyki nacionkunapaq. Chaynapi tukuy kunamang, kaqkunaman salvaj kunaikipa. Nispa. Mana Kah kaq Kusikurhaku chaikunata chaykunata Señor tan manta la alabarjaku, chaymi wiñay kawsanankupaq lliw akllashqa kaqkuna, iñikurjaku Jesucristuman. Chaynapim pa' palabran mirarja ...y lugarkunapi. Ichaqa judio kunam, Dios adora pa rejsisqa o autoridadkunata, umachaspanku Pablopa hinaspa pa' kontrampi hatarirachirjaku, hinaspam manta laumanta jaco... Chaymi Pabloan Bernabé, Osutankupi alpatapas tasperjaco, chaerona cunaña huchancuan cuenta lliconancopa. Inaspancon y iconio yachtaman. Paikuna pasacoptimpas, Antioquia llaktapi ñijkunaga, chuya espiritupa untasjanmi cosesjallaña